Masama ka sa akin, masaya ako sa'yo. Kaya bakit pa natin ipagpipilitan ng hindi pwede? Sambit mo sa akin pagtapos mong hititin ang dula ng iyong sigarilyo. Magkahawak ang kamay, ngunit di mahigtas. At nag-aantay na lang ng isa sa atin ang bumitaw. Kapalaran na siguro natin masaktan. Masaya ka sa akin, masama ako sa'yo. Ngunit ubos na ang lahat. Ubos na lang ang natira ng Tatlong araw na tayong di nag-uusap ni isa sa ating dalaway lang balak makiusap Alam natin pareho tayo nagkulang At ang tayo'y la na rin patutunguan ngayon Bakit nga ba tayo nagkita nakalimutan na tila Balak natin magayos ang lalo sa ating nagpasira Di ba sabi mo noon kung tayong dalaway maghiwalay Magkikita rin sa tamang pa bakit pa paano kung ganoon Kung tayong nga talagang dalaway eh, Bakit pa tayong dapat maghiwalay ngayon Kung ganun mabiro ang tadhana Ay dapat alamin na kung oras Makipagbiro ngayon Huwag mo na akong kulitin pa Huwag ka na rin sumagot kung sakaling kulitin ka Kung magkasalubong huwag na natin pansinin Ang isa't isa't pagkalit ay eh, huwag nang pansintihin sinong gusto mo oh, Ibigay kung anong gusto mo oh, Ibigay anong nararapat sa'yo Mahal kita pero tama na Dahil hindi mo kayang maging kung sinong gusto ko oh, Ibigay kung anong gusto ko oh, Ibigay anong nararapat sa atin Dahil di na natin kaya kahit pwede Isipin ang sarili at huwag na sa atin dumipende Mas mahina na nga tayo sa sakiting nagkatengil At tayong magagamot kung pareho tayong pasyente Hindi mo ko kailangan at ganun ka rin akin Libro ng istorya natin dalawa sa simula lang Kaya ayang basahin Sumaya na tayo dati Limot natin ang pasanin Talagang dapat mong asahan Hindi mo aakala paniwala Pagmamahalan natin dati pwede alintana Ngayon dapat nalimutin na ang ating alaala Kailangan na magbura para matuto tayo Lalo parang sulat sa pisara kayang maging kusinong gusto mo oh, Ibigay kung anong gusto mo oh, Ibigay anong nararapat sa'yo Mahal kita pero tama na Dahil hindi mo kayang maging kusinong gusto ko oh, Ibigay kung anong gusto ko oh, Ibigay anong nararapat sa atin Dahil di na natin kaya